Ćwiczenia. Ułóż zdania na wzór usłyszanego. Porównaj swoją odpowiedź z nagraniem. Wann treffen wir uns? Wo? Wo treffen wir uns? Gehen wir zu Fuß? Ein Taxi nehmen. Nehmen wir ein Taxi? Ich denke, dass wir ein Taxi nehmen sollten. Zu Fuß gehen. Ich denke, dass wir zu Fuß gehen sollten. Ich denke, dass wir uns um 19.30 Uhr treffen sollten. 20 Uhr. Ich denke, dass wir uns um 20 Uhr treffen sollten. Wir treffen uns an der Haltestelle. Vor dem Club. Wir treffen uns vor dem Club. Przetłumacz zdania z języka niemieckiego na język polski. Po sygnale usłyszysz poprawną wersję. Was machen wir? Co robimy? Wann und wo treffen wir uns? Kiedy i gdzie się spotkamy? Gehen wir zu Fuß oder nehmen wir ein Taxi? Pójdziemy pieszo czy weźmiemy taksówkę? Wir haben noch Zeit und müssen das zusammen entscheiden. Mamy jeszcze czas i musimy razem to ustalić. Ich denke, dass wir ein Taxi nehmen sollten. Myślę, że powinniśmy wziąć taksówkę. Ich denke, dass wir uns um 19.30 Uhr treffen sollten. Sądzę, że powinniśmy spotkać się o 19.30. Also eine halbe Stunde vor der Schau. A więc pół godziny przed pokazem.